Així comença Esports 97 nit. D'ara i fins a la una de la matinada, la informació i la tertúlia en la 97.7. la nit i 31 minuts. S'hi eh, arranca Esports 97 nit des de Ràdio per a l'Esport en la sintonia de la 97.7 Ràdio amb el treball en redacció de Salva Folgado i d'Arturo Delgado al front del control de so. Vos saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que ens podeu sintonitzar mitjançant el 97.7 de la FM en l'aplicació per a dispositius mòbils a pel·li Android en el TuneIn com la 97.7 Ràdio i en la nostra web la 977.com i que més teniu el Twitter oficial del programa arroba esports 97 nit arroba esports 97 nit, que és el nostre Twitter, i com sempre esperem les vostres respostes a la pregunta que estem fent en el dia d'avui del cara al partit davant de l'Sporting de Gijón. Alinearíeu ja a Abdenur, que ha començat avui, ha fet el primer entrenament de la València, o encara massa pronte per a, tenint en compte les circumstàncies eh, en defensa de la València, alinear al futbolista tunisià? Aquesta és la pregunta que vos fem ja. Encara és massa pronte o el dissabte alinearíeu ja el eh, central Aymen Abdenur, el eh, últim home que completa la plantilla del València Club de Futbol, que avui ha tornat al treball. Al igual que avui torna al format eh, habitual d'hora i mitja del nostre programa. Esports 97 en Enguany, ja sabeu, anem a metre lo de diumenge a dijous. Anem a continuar en la mateixa aposta, a intentar parlar de lo nostre, per intentar parlar fonamentalment del València Club de Futbol, en valencià, la nostra llengua, per a este projecte que arrancava fa algo més d'un anyet i que mm, inicia, enceta, la seva segona temporada, esperant la acollida eh, per part vostra que tinguérem l'any anterior i si és possible incrementar-la lògicament amb els nostres programes, amb les nostres retransmissions dels partits del València Club de Futbol, amb tot això esperem poder completar una bona temporada en este any especial en el qual el València torna a la màxima competició continental, a la Lliga de Campions. Així que esperem fer cada dia amb el nostre esforç un programa de Champions. Almenys, per a la nostra part, no va quedar. Anem a continuar tirant del carro i anem a continuar intentant donar-vos una alternativa per les nits, <clears throat> fonamentalment, ja sabeu, als grans programes nacionals, aquells que parlen poc del València, generalment, eh, quan t'espera malament, encara que després siguin molt ben tractats per alguns. Però la nostra idea és continuar recolzant al València, fent valencianisme i continuar fent informació esportiva en la nostra llengua. 11 i 34. Després mos parlarà Folgado del que ha de si l'entrenament en el dia d'avui a Paterna, com diem, el primer de la setmana i el primer d'Abdenur. Li vaig a preguntar a veure què li ha semblat el tunisià i també li vaig a preguntar, encara que ja sé la resposta, si sabró de la porteria. Però bueno, el tema de la porteria fins i tot li podem preguntar al nostre primer convidat. La temporada passada encetàvem l'esports 97 nit amb Paco Alcácer i enguany no li va anar gens malament eh, que el deixarem beneït. I enguany anem a intentar deixar beneït a José Luis Gallà, al lateral esquerra del València, a l'express de Pedreguer, que va ser el primer protagonista en la nostra sintonia. En este dia d'avui, dilluns 7 de setembre, com, com dèiem, torna l'espai, aquest espai, a la seva durada habitual, a l'hora i mitja, de 11 i mitja fins a la 1 de la matinada. En la primera mitja hora, ja sabeu, sempre el repàs a l'actualitat informativa del dia i a partir de la, de la matinada en format tertúlia li peguem la volta a tots els temes que han sigut eh, protagonistes en la jornada 11 i 35 i també el que fem, com sempre, si aconseguim la durada del programa, és repassar el que ha ocorregut en la jornada fent-ho, com sempre, en 5 fotos. Treball Miranta Gijón, primera sessió d'entrenament de la setmana a la ciutat esportiva de Paterna amb absències encara d'alguns dels internacionals. Primer dia per Abdenur, l'internacional tunisià s'ha exercitat per primera volta a Paterna com a futbolista del València Club de Futbol. El dia de Paquito sembla que per al partit davant Macedònia Vicente del Bosque podria donar-li la titularitat al davanter blanc i negre. Pues sí tengo pensado en hacer algún refrescar un poco el equipo más que eh, tenemos que también darle valor a la plantilla que tenemos. Son buen, muy buenos jugadores, tan buenos como los que jugaron el otro día, que nos mueven pequeñas cosas y yo creo oportuno que esa energía que nos puedan dar, esa vitalidad, pues nos ayude a ser también mañana un equipo fresco y, activo. No valen confianzas Ángel Trujillo, central del Levante, dice que Toti, que les visita al Sevilla en véspera de debutar en Champions, continuará siendo un rival muy complicado yo creo que ellos irán también partido a partido, querrán sacar los tres puntos, sea como sea, aquí en casa, en nuestra casa. Y aún haciendo cambio, al final sabemos que Sevilla tiene mucho potencial, así que juegue quien juegue, el partido va a ser igual de, complicado. Prova superada la revisión médica del último factor que restaba para hacer efectiva la contratación de Jordi Trias como jugador de Valencia Basket. con que la superada l'ala pivot ya es no jugador taronja. les 11 i 36. Vos recordem la pregunta en el dia d'avui. Faríeu ja debutar a Gijón Abdenur o encara ho veieu massa pront? És la pregunta que estem fent-vos en l'arroba esports 97 nit. El nostre Twitter, arroba esports 97 nit. Faríeu debutar ja Abdenur dissabte contra l'Sporting o encara és pronte perquè pràcticament no coneix els eh, companys. 11 i 36 fins a la de la matinada. Esport en valencià. Fem una pausa, la primera, per la publicitat, i en tornar de la mateixa xerrem amb el millor hotel a l'esquerra de la Lliga, amb l'express de Pedreguer, José Luis Gallà, protagonista a Esports 97 nit, en el dia d'avui. ¿Sabes lo nuevo de Biopark? Claro, esto ya la última. Se llama Biopark Café y es un nuevo restaurante. Además, está en la plaza de acceso antes de entrar al parque. Ven y descúbrelo. Ferto, su concesionario Peyote en Torrentisilla, cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. Satisferto. Ferto, patrocinador de los goles del Valencia Club de Fútbol en la 97.7 Radio. Ferto, su concesionario Peyote en Torrentisilla. Si siempre tuviste un talento especial en cultura, acción social, empresa o deporte, ahora puedes demostrarlo. Puedes inscribir tu proyecto en el tercer premio Talento Joven de la Comunidad Valenciana hasta el 5 de octubre. Levante, el Mercantil Valenciano y Bankia quieren premiar tu esfuerzo con una beca de 6.000 euros. Consulta las bases en talentojovencv.com. Levante, el Mercantil Valenciano y Bankia. La nueva forma de reestrenar coches se llama Proa Ocasión. Proa Ocasión es tu nueva tienda multimarca con los mejores vehículos seminuevos, 100% garantizados, con la mayor variedad para que encuentres el coche que mejor se adapta a ti. Solo en septiembre Toyota Auris Diesel del 2012 por 10.000 euros o financialo por tan solo 192 euros al mes. Nos encontrarás en pista de silla 44, Masanasa, Autovía de Alicante, salida 10. Teletaxi 96 357 1313. Reserva tu taxi también en teletaxivalencia.com o desde tu smartphone con la app Taxi Click. Descárgatela ya desde el Play Store. Teletaxi 96 357 1313. Tu taxi. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural Artesanas con pipas del arte. Tu snack de horno. Esports 97 NIT. El teu equip. La teua ràdio. Arranca Esports 97 nit i ho fa en eh, ja la versió, com vos dèiem, eh, absoluta i total de durada d'una hora i mitja. Avui recuperem també la tertúlia, però en esta primera mitja hora en la nostra vessant informativa volíem eh, començar esta nova singladura del programa amb un convidat especial i ho fem sempre que presentem el partit i sempre que donem la línia del València, diguem allò de el millor lateral d'esquerra de la Lliga i després de Pedreguer. José Luis Gallà, què tal? Molt bona nit. Hola, molt bona nit, què tal? Com estàs? Molt bé, molt bé. En casa ja tranquil i, i després de, de l'entrenament d'avui. Molt bé, doncs benvingut a esta nostra sintonia que va continuar en guany totes les nits parlant-vos d'esport i a més, si ho pot fer en uno que és de la casa i que parla el valencià, millor que millor, com és eh, José Luis Gallà que ve d'entrenar eh, i que, a més a més, José Luis, ja eh, se pot entrenar millor. Ja el, el, la calina que hem tingut, que semblava que estava més en el desert del Gobi que en València, ja ha passat. Imagina que això per a vosaltres eh, és un alivi, no? Sí, espero que, que este calor ja, ja, ja, ja, ja ha passat. És, és veritat que ja hem entrenat millor, eh, inclús ha, ha plogut un poquet, i bueno, eh, dins del camp és millor que, que no faci tanta, tanta calor, perquè a l'hora de, de la fatiga apareix més ràpida si fa calor i, i bueno, a veure si, si este calor ja, ja se'n va. Bueno, a més, eh, en el teu cas has tingut eh, mitja activitat, no sencera, perquè sí que els internacionals eh, tenen dos partits habitualment, tu n'has tingut un en la selecció sub-21, o sigui que parat, parat del tot, o, o baixar el pistó del tot, tampoc l'has eh, baixat, i ja te reincorpores al València Cui de Futbol eh, després d'Ixe de Pas per la segona selecció, per dir-ho d'alguna manera, que és la, que és la sub-21, encara que jo continuo Eh, o que continuava pensant que en la primera de canvi anaves a anar en la gran i encara i del Bosque continua fent-se una miqueta el remoló, eh? N'hi ha que apretar-li al, al bigotón. Bueno, jo, jo com sempre he dit, jo eh, sempre pense en fer-ho en, el, en el club, en el València, i, i és veritat que, que en la sub-21 pues, vas tindre minuts, vas poder jugar els 90 minuts, i, i era un partit també important, era, era per a la classificació ja per el pròxim europeu, i bueno, van tindre pues, aquesta sort de, de poder guanyar i, i poder sumar els tres primers punts, i bueno, van jugar un partit i, i és veritat que, que he tornat pronte, he pogut descansar i, i a, per tant ja a tope per a, per a poder estar bé per al partit del, del pròxim dissabte. Gol en la selecció sub-21, gol de, de Paquito Alcácer, de davanter centre, d'estar ahí en pomarla, eh? Sí, sí, sí, sí m'ensenya d'ell, ell sempre fa, fa, fa així marc, i bueno, va, sols vas tindre que, que espitjar-la cap a dins. Escolta, què feies tu ahir? Què feia que... la, el de xicoteta? Això és el que em pregunten, però bueno, va ser una jugada que crec que, que faig un centro, o faig una arribada i, i com era ja al minut 80, uh -huh. pues em vaig quedar per ahí i, i just pues, eh, vaig, vaig, em, em vaig posar per davant de, dels defensors i, i sol vas tindre que, que es tentava el valor de, de Deulofeu. Uh, mm, eh, uh, eh, torna'm al València, que ja arrenca la temporada arrenca d'una miqueta estranya. Eh, S'heu classificat per a la Champions, que era el gran objectiu. Ara sí se pot dir que el València ja tanca la temporada 2014-2015 i l'ha tancat amb èxit, perquè, perquè eh, l'èxit era tornar a la Champions i s'ha aconseguit. A més, jo crec que l'any passat eh, se va fer una temporada molt meritoria. Me dóna la impressió, per el dia a dia, perquè vivim en la voràgine de, de, del moment, José Luis, que no s'ha eh, valorat debudament eh, totes les coses que s'aconseguiren la temporada passada. És a dir, un equip pràcticament nou que fa 77 punts en la Lliga, que és el rècord del València en la competició, eh, que només perd 5 partits en la competició de la Lliga, és que la Copa va ser un desastre, però en la Lliga eh, jo crec que l'any passat tots, i a lo millor també una part de culpa perquè no podem tindre les mitjans de comunicació, però no hem valorat degudament els números que jo crec que van ser fantàstics de la temporada anterior. Sí, jo, jo ho dia l'any passat a finals, eh, van fer una temporada com a, com a resultat boníssima i, i és veritat que, que jugàvem eh, pràcticament tota, tota aquesta temporada en, en dos partits eh, contra el Mónaco, que, que sabien de la dificultat que, que anava a tindre i així va ser, va ser una eliminatòria eh, interessant, però bueno, al final jo crec que, que van, tra van treure aquest orgull i aquesta casta no, per a poder eh, superar l'eliminació i poder estar en, en Champions League, que, que ja feia diversos anys que no entràvem, i per tant jo crec que això s'ha de valorar. Eh? És veritat que, que en Lliga ens haguera agradat eh, guanyar els dos partits, però bueno, ara jo penso que este paró ens, ens va vindre bé per a eh, recargar piles i tornar ja el, el dia de, de Gijón eh, a intentar guanyar, com, com sempre, però jo, jo penso que, que en els dos partits per, per lo menys s'ha vist l'equip en, en actitud, està clar que hi ha moltes coses que millorar, i, i el més important és que, que hem pogut entrar en Champions, que, que era el que més eh, necessitàvem en aquest moment. Doncs lògicament. Eh, tornant una miqueta a lo que ha sigut l'estiu, ha sigut una altra volta i sembla que és que en València no, si no este Messina no sabem fer-ho ha sigut una altra volta un, un estiu mogudet primer amb la dimissió d'Amadeo Salvo i de, i de Rufete eh, te va sorprendre esta circumstància? Com, com ho veus que eres? Bueno, jo sincerament jo d'això vaig estar al, al marge un poc de tot uh mhm. -huh. eh, però és veritat que, que Rufete va apostar molt per mi i el que li tinc que dir pues, ja li ho he dit per, per privat i, i per lo tant eh, no tinc que, no, tampoc vull parlar molt, molt més del tema Ahà. I noteu en el dia a dia el canvi de, de directrius en l'equip o per als jugadors no ha canviat gran cosa el fet que ha desaparegut la figura de Rufo, la figura de Salvo i que ara sí una miqueta pues, entre l'Ei Junin uno qui s'encarrega més o menys de lo que s'encarregaven abans Rufete i Salvo No, nosaltres el que, el que hem fet és seguir entrenant eh, dia a dia eh, baix les ordres de, de Nuno per lo tant eh, els jugadors l'únic que busquem és, és entrenar dia a dia eh, millorar i realment he eh, arribat al partit ben preparats i, i per tant no, no mirem altra cosa que això. I també eh, el tram final del mercat amb incorporacions eh, i més per a la defensa. Jo crec que ara amb dos centrals està l'equip molt més equilibrat, José Luis. Sí, és veritat que, que faltava algun central, eh, la baixa de, de Otamendi i, és veritat que, que han vingut dos incorporacions importants, eh, es eh, veuen dos jocs ja fets, i bueno, espero que, que s'adapten bé a la Lliga i, i que puguin triomfar així. Uh -huh. eh, què tal amb els dos? L'un has entrat avui per primera volta amb ell, l'altre que és a Eh, sembla que, pel que m'has fet en algun comentari, també està agarrant bé a la dinàmica dels entrenaments. Sí, sí, de moment els dos s'han agarrat bé, estan entrenant, estan entrenant molt bé realment i ara el que, el que tenim que fer és, és entrenar cada dia més, intentar superar-se i, i sobretot adaptar-se a aquesta lliga, eh, que, que sobretot hi ha molt de ritme i bueno, el que tenen que fer és, és entrenar-ho i estic segur que, que van a fer uns dos partits. Com esteu vivint en el vestidor aquesta situació un tant anòmala, no? Com dèiem, sí, és, equip, és cert que l'equip s'ha classificat per a la Champions, però eh, xiulitzen un en la presentació, xiulits també el míster l'altre dia en el canvi de, de Negredo per, per Paco Alcácer. Eh, no sé si, si des de dins ho comenteu, o quina no, visió no. esteu tenint de la situació. No, realment nosaltres en, en això pues, eh, no, no tenim que pensar, el que tenía que pensar es en, mejorar, en, en partidos, y es verdad que, de momento no, no guañar Y el que tenim que hacer es es es es pensar ya en el próximo partido, y yo estoy seguro que, si fue un buen partido, está claro que no, no fácil, porque ahí va va ser complicado, el, el Gijón porta dos en paz y y haciendo fent No va a ser fácil, pero eh, tens que demostrar on volem estar i, i per lo tant hem de ser a guanyar des del principi. I el míster com el veus? Perquè eh, tot això, home, ell és un tio molt reservat i és dur de caràcter, és evident, però eh, com el vas veure després no, dels xulits? No, jo, jo el veig content, jo el veig igual que sempre i, i bueno, estem tots en ell, això eh, ho sap ella. Uh mhm. -huh. Bueno, pues eh, això és la millor de les circumstàncies. Torna a la Lliga, però de seguida també anem a tindre eh, Champions. Ara parlarem també de, de les dues coses, de la Lliga i de la Champions. La gran pregunta que vos vull fer és, perquè ho he vist moltes voltes i aquest equip és, és nou. Habitualment el València ha encaixat bé el fet de canviar el xip de la Lliga a la Champions en els anys que ha tingut les dues competicions, però sí que hem vist molts equips que en arribar a la Champions han descuidat un tant la Lliga, la qual és una errada, perquè la Champions passa per lo que tu facis en, en la Lliga. Eh, Penses que el València està mentalment capacitat en la present campanya per a no relaxar-se, perquè a vegades és una cosa inconscient, no relaxar-se quan deixes el glamour de la Champions i tornes una miqueta a lo que és la rudimentaritat del dia a dia? Sí, jo penso que estem preparats, eh? és una plantilla àmplia i per tant eh, tots van a tindre minuts, eh, està clar que, que s'ha d'esforçar tota la gent moltíssim, però sí que és veritat que, que tenim que canviar el xip ràpid, eh, n'hi haurà eh, setmanes que, que tinguem tres partits i per lo tant eh, no hi ha que entrenar eh, físicament molt perquè ja, ja estem pràcticament rodats i és veritat que, que esperem adaptar-nos bé i, i sobretot intentar competir tots els partits, tant, en Lliga com, com en Champions i després en Copa, però sí que és veritat que en Lliga no, no ens tenim que descuidar perquè si, si l'any que ve volem estar en una altra vegada en Champions eh, tot passa, com tu has dit, per, per entrar en, en tres, quatre primers en, en la Lliga i i el que tenim que fer és no, no relaxar-nos en ningú ningun partit. Eh, la Lliga, me dius, és el Sporting. Du dos empats, per tant, el dissabte al Molinón eh, a tindre que jugar-se-la cara a cara per a desfer aquesta igualtat de resultats, perquè el València ja sí li fan falta tres punts. Sí, ens fan falta els tres punts ja, eh, però bueno, el que tenim que pensar sobretot és, és en eixir bé el partit, en intentar competir he quedat al màxim i bueno, a partir ja, ja avui ja hem, he començat a preparar el partit, preparar-lo bé durant tota la setmana i, i sobretot eh, que es vega el dissabte un equip eh, que vull guanyar des del principi i jo estic segur que, que és el que es va veure. Vaig aprofitar per a que me facis d'espia i tu ara me tens que fer el canyo, que és el que passa en aquestes preguntes sempre. Va jugar Joel o va jugar Jaume? Jo no ho sé, <laughs> pràcticament. <laughs> ja sabia la resposta, però, però és que no ho sé, realment. Jo l'únic que puc dir és que ells dos en, estan entrenant molt bé i, i bueno, al final el que decidirà serà, serà el míster, però, però està clar que els dos el, es ve molt bé. Ara, en l'arribada dels dos centrals, notes una miqueta més de pressió perquè ara mateix sí que Orban ja queda bàsicament com a lateral esquerre per a donar-t'hi eh, recanvi, aire o pugnar amb tu per el lloc de titular? Bueno, jo, jo sempre dic que, que la competència dins d'un equip és molt bona, eh, fa que no relaxes mai i, i bueno, jo realment en Orban em, em duc molt bé i, i bueno, els dos estem lluitant per, per un lloc. Uh mhm. eh, -huh. I de la Champions, perquè també, ja que està molt pendent, crec que el València va tindre sort en el sorteig. Eh, la meua manera de veure, José Luis, és que el València no és infinitament inferior a ningú, però tampoc és infinitament superior a ningú, per tant el, el grup va estar equilibrat, i a més està succeint situacions que jo crec que són bones per a vosaltres. Zenit no ha arrencat bé, ja n'hi han rumors de destitució de Vilas Boas en Rússia, i l'altre dia eh, el mitja punta, que és el millor jugador que té l'Olímpic de Lió, este, este Nabil Fekir, eh, s'ha lesionat. Eh, són bones notícies de cara al vostre objectiu, que com a mínim ha de ser d'entrar en butes de final. Sí, però, però el que tenim que pensar és que està clar que, que fàcil no, no va ser, no. això ho saben tots, això ho saben tots, i el que tenim que pensar és, és en partit a partit, eh? Uh mhm. -huh. està clar que, que anar-te'n fora va ser sempre complicat i després com vinguin a Mestalla eh, també es van a soltar i el que tenim que fer és intentar guanyar el primer partit, el segon i així pues, successivament i, i bueno, esperem poder fer una, una bona Champions este any. Ells perden un punt i el València guanya dos, perquè l'any passat una volta més Paquito Alcácer va demostrar per què està on està, perquè és el davant centre de la selecció espanyola però la temporada Álvaro Negredo l'ha començat molt bé i a més està fi, està en ratxa perquè el gol de l'altre dia de contra el Depor que no en té massa però eh, hi ha un balo sol té que fer un mig escorzo per a rematar bé perquè se li queda la pilota darrere i va dins, vull dir, ara sí que se veu que més enllà de la forma que tinga el futbolista a més és que està eh, en ixe estat dolç que han de tindre les davantes jo crec que Álvaro ha arrencat en guany molt bé Sí, és veritat que, que el delant, els delanteros passen per, per ratxes, però bueno, sí que és veritat que, que Álvaro ha començat molt bé i, i bueno, jo realment estic, estic molt content també i tant, tant ell com, com Paco, inclús com, com Rodrigo, com, quan juga ahir, pues, estan molt bé, estan, han començat eh, físicament també bé, que, que és el més important i, i bueno, eh, la veritat que, que molt content. Escolta, lo del 14 a l'esquena, evidentment perquè ho digueres, eh, a més ho comentaris, crec que és súper, t'agradava que era el número dels esquerrans en el València, però anaves a pel 14, tenies en ment un altre i al final te quedes en el 14, eh, vols anar canviant de dorsal conforme vaig a continuar la teva carrera en el València o en este estàs, estàs a gust? Bueno, realmente yo tenía que cambiar de, de número de dorsal eh, y no podía jugar ya en el, 30, en el 31 uh -huh. y el 14 estaba libre y bueno, eh, realmente era un número que m'agradava, també l'ha portat eh, bien importante en el, en el fútbol y, en el Valencia y, y no vas a dudar en, en posarme el de momento eh, content y, y espero que, que donde se sort. Uh -huh. ¿Y el braçalet per a quant? No, això, <laughs> això, era, això no pregunta per a mi realment, jo, jo en això realment no pensé. Molt bé, José Luis, pues, com sempre ha estat un plaer parlar amb tu. Te desitgem tota la sort del món en la present campanya, que com a mínim, com a mínim siga igual de bona de, de l'anterior, que a més en guany José Luis no vas a tindre mal de cap d'estar pendent de la renovació, que això és un tema passat, perquè mira que va donar malestar en general, eh, el tema de la renovació. Sí, sí, ja s'ha oblidat realment. <laughs> Content i, bueno, jo sempre ho he dit que, que molt content de, de seguir estar així. Per si algú tenia algun dubte les coses, José Luis, no és que les diga, les diu quan toca i sobretot on toca, que sol ser jugant en el camp i amb la samarreta del València Club de Futbol. José Luis Gallà, com sempre, un plaer immens. Igualment, un abraç. Una abraçada. Adéu, adéu. Al futbolista del València, José Luis Gallal, després de Pedrera, a veure si el deixem tan benedit com deixarem l'any passat a, a Paquito Alcácer. Folgado, què tal? Bona nit. Què passa, Manolo? Buenas. Entrenament a Paterna. Sí. Abdenur ja ha entrenat. A més, eh, probablement tot el món espera una sessió regenerativa a càrrec del futbolista que acaba d'incorporar eh, el València a la seva plantilla, però ha treballat amb normalitat, ha fet el mate els mateixos exercicis que la, sí, sí, que la, resta, de, que la resta de la, de la plantilla i, per tant, Manolo pues, diríem que sessió normal per al nou futbolista del conjunt de, de Mestalla, lo típic, la imatge Sembla, típica... Van de... que demà no té intenció d'apretar més. Sí, però avui és la imatge típica d'Abdenur, eh, arribant, eh, saludant tots els companys, uh -huh. en uno, Bono present, li ha presentat a la resta de la, de la plantilla, imatge habitual en un, en un novato, no?, que, que arriba com és eh, Abdenur, però ha treballat amb normalitat, ha arribat bé després del seu compromís amb la selecció, i per tant, Manolo, tot apunta que aquest futbolista va, va jugar davant el, el Sporting en el Molinón la mateixa i jo apostaria a que Abdenur va ser, va ser titular en el, en el Molinón Bueno, pues eh, Abdenur possiblement titular en el Molinón és la pregunta que ho estem fent, eh? Què faríeu amb Abdenur? i donaríeu ja la titularitat o encara penseu que, que és pronte perquè ha entrenat eh, poc amb el primer equip? Alguna cosa més de Paterna, Folgado? Cancelo, ara si vols eh, estirem un... Bueno, contem més, més detalls en, en tertúlia. Tu penses que arriba o que no arriba? Arriba justet. Molt justetet, no? Arriba justet. Mm. Però crec que en uno... Val la pena alinear-lo? El va, el va forçar. Tu creus que el va forçar? Sí, l'altra alternativa és canvi de sistema. Passar uh -huh. a mm. tres centrals. No crec que, que ho en uno. Tot va dependre de les evolucions de, de Cancelo sí. al llarg de la setmana, però arribar arriba justet. Vull dir, Nuno, per a que Cancelo jugui, el té que forçar. Bueno, pues ja veurem si opta per ahir o per eh, altra, a un mm. canvi de sistema, però això ho, ho tocarem ara després de la tertúlia, que és, que és la primera i ve la gent en ganes de, de parlar. En el cas de la porteria encara res, no? No, no, de porteria res significatiu, tampoc res significatiu en quant a probatura, el que hem comentat abans és una intuïció respecte del canvi de sistema, però bueno, uh mm-hmm. -huh. avui de moment encara en quant a la, a la sessió no hem apreciat res, Mm, que desvele la incògnita de la, de la porteria. Bueno, pues eh, la pregunta de la, la incògnita de la porteria, veurem com queda desvelada d'ací al dissabte, serà moment de, de saber-ho. En quant a l'altre que estem pendent, que és internacional, Paquito Alcácer, que demà, segons Javi del Bosque, sembla que podria tindre minuts. Bueno, després de ser suplent l'altre dia, en el primer compromís de la selecció, el del passat eh, dissabte, pues sembla que va haver canvi en el, la parcel·la davanter-centre en la selecció i que Paco Alcácer Manolo va ser eh, titular. Uh -huh. Per tant, repartirà minuts del Bosque, si el primer partit va ser per a Diego Costa, el de demà, el segon, pues serà per a, per a Paco Alcácer. Per a Paco Alcácer, sempre que, sempre que toca el pitjor partit dels dos. El que se juga menys és el que juga Alcácer, el Bosque, el que juga Diego Costa, que continua sent el bateria de Led Zeppelin en la Filarmònica de Viena. no <laughs> acaba de... Que el bateria de Led Zeppelin es molt tocant la bateria, però no, cuaja en la, no cuadra en la Filarmònica de Viena, Folgado. Sí, sí, sí, dirien que, que chirría ¿no? en, en la selecció Diego, Diego Costa, que no uh -huh. acaba de, de, de casar en la, resta, en la resta de, de mesclar bé amb la resta de, de futbolistes, que ha sigut un perfil totalment diferent. Per tant, entenc que eh, probablement per això també eh, demà Del Bosque va donar-li altra oportunitat a Alcácer, camí de trobar Manolo perquè Del Bosque el que busca és el davanter uh -huh. eh, titular per a disputar l'Eurocopa. Perfecte, pues, eh, veurem demà si juga Paco Alcácer, demà el Llevant Esportiva, que també torna avui l'entrenament amb Lucas Alcaraz, Jo anava Ángel Trujillo, el central del conjunt granota, el nou central que vingue de la Almería y que ya eh, pren galons en este conjunt granota. Trujillo, que ha sobre, efectivamente, el que acabas de comentar, sobre el sistema tan, se habla moltíssim del sistema de Lucas eh, Alcaraz al de la, al pretemporada. Exacte, del Fede de jugar tres centrals. Es el sistema con el que estamos trabajando, ¿no? con el que nosotros ahora mismo nos encontramos muy cómodos estamos mentalizados de, lo que tenemos que hacer, ¿no? estamos trabajando, yo por ejemplo, desde que he venido así, yo me encuentro cómodo, estoy a gusto porque es con lo que, como te digo, lo que, lo que estamos trabajando y si el es lo es adecuado, nosotros también. E intentamos hacerlo lo mejor posible para que las cosas salgan conforme las entrenamos. Este era Trujillo ...parlando sobre el sistema, Trujillo que va a hablar sobre el rival que le espera, eh, ...exigente... ...exigente al llevante en compromiso... que se disputará, recordemos... divendres al Ciudad de Valencia... Pues hombre, al final todo el mundo sabemos que Sevilla ¿no? es, eh, uno de los mejores equipos también de la liga. Nosotros queremos hacer valer eh, nuestro campo, ¿no? sacar los máximos puntos dentro de casa y bueno, yo personalmente cuando siempre he visto al Levante desde fuera, eh, venir a jugar aquí era difícil, era un campo complicado, un campo eh, ante un equipo muy correoso, muy fuerte, ¿no? Y yo creo que tenemos que hacer de valer eso, ¿no? De, ser un equipo muy incómodo y que los equipos no se encuentren a gusto aquí que venir aquí sea un poco un día duro para ellos, ¿no? Y personalmente creo que tenemos que hacernos fuertes en casa y, e intentar ganar les de Ángel Trujillo, un llevante d'una esportiva, que en efecto espera el al Sevilla este cap de semana Están preguntando bueno, pero es que venen en, en la Champions també l'horitzó, igual vais en el pistó, Pero también Trujillo digo estos equipos están en un nivel ya que qualsevol que jugue es complicado que se el equipo Sí, Encara està Emery de No, no, Emery creo que Manolo, que, va a hacer eh, va a hacer rotación, Sí, tú ahí el segur, el que va a hacer en aquel primer compromiso del Valencia en Europa League, crec que va ser, uh -huh. eh, a Lille, Sí. Era el primer partit de la... No ho va a fer lligueta, aquell va, dia. Va fer nou canvis. Vull no dir, canvis. Emery va canviar, va ser fill de la seva filosofia, l'any passat li va Però sembla bé. que ja ha després una miqueta. L'any passat li va aixir bé, no desconec els, els, els, els canvis, uh -huh. ja pues, parlarem els companys de, de Sevilla, però van haver canvis i rotacions en, en el Sevilla segur. Per estar en pensament del partit que juga el Levante este cap de setmana davant el Sevilla al Ciutat de València, 11 i 59, només recordar que en València Bàsquet estava pendent per a la incorporació definitiva de Jordi Trias de la revisió mèdica, la superada amb amb tot l'èxit este matí, per tant, del veterà a la pivot català de 34 anys, procedent del Moravanca Andorra i lliure de contracte, ja és nou jugador de València i Bàsquet. Les 12, ara sí, continuem amb la tertúlia. Esports 97 nit. La tertúlia. Les 12 de la nit i un minut. Quan es feia que no deia les 12 i un minut? Perquè habitualment a les 12... <laughs> Eh? Holgado, Hombre, podria, no podies, acabem. podries dir en ta casa. En ma casa, però no és el mateix que davant del micro. De la Però no és el mateix que davant no del micro. Mateix, no és el mateix. No. no és el mateix. Pues sí, ja torna a la tertúlia d'Esports 97 nit, com eh, la temporada passada i com anem a fer en guany. Des de, això sí, canviant un dia de la emissió la setmana, eh, la temporada passada emetíem de dilluns a divendres i guanyarem a emetre de, dicho, de diumenge a dijous perquè eh, el diumenge és un dia molt més futbolero i creiem que la ràdio vos podrà fer molt més companyia que els eh, divendres i ja està per així, folgado el que heu sentit tornem a saludar per a nosaltres és un plaer, un goig i un honor que continuem nosaltres aquesta temporada i a més és fidel al seu dia que són els dilluns l'expresident del València per a, nostre, per a nosaltres sempre el nostre president Jaume Ortí Hola Jaume, què tal? Bona nit Moltes noches Benvingut de nou a... I mucha agua <laughs> I molta aigua L'has dut tot, tot taunt, eh? Segons no, no, eh? crec, desgraciadament se l'ha quedat allà molta <laughs> Bueno, pues eh, continuem com sempre amb Jaume Ortí al qual avui de tots els temes hi ha un que li vull preguntar especialment perquè crec que té almenys una vivència personal i crec que sempre la gent que viu el futbol des de dins mos pot vindre molt bé i ens acompanya també, ja sabeu, és habitual de la sintonia gent guany ja du molt de rodatge a nosaltres, Pablo Leiva, hola Pablo, què tal, molt bona nit què tal, molt bones noches per a arrencar aquesta tertúlia eh, hem de fer dos puntualitzacions. Una, saludar a un oient que tenim, que sempre s'escolta des de fora de València, pues i, que, i que avui està així, al nostre costat, José Vicente García Lario, al qual li agraïm la seva visita, la seva presència i la seva fidelitat. Moltíssimes gràcies. I l'altra, donar eh, el condol a la família d'Emil Zamora, el secretari de la Federació sí, Valenciana de Futbol. M'ha tocat que ha faltat, ha estat molts dies lluitant i al final no ha pogut ser i se'n va el gran amic Emilio... I eh, que com a més anècdota mm. vos tinc que dir que l'últim dia a treballar i el dia següent ingressar, o sigui, és algo espectacular que te fica la cara de gallina i sí que pot dir que no... Ha estat l'estat l'últim dia ahir? Eh, no, no, ah, a, a més, no. no, és, és, ja vas dir, és aixina. Avui, sí, ella és aixina. Avui es va jubilar ja a 72 anys, crec. Uh mm-hmm. -huh el dia següent tinguin les ames. O sigui, bueno, pues. Més eh, entrega al futbol. la, que, En que efecto, la abrazada. El futbol valencià perd una persona significativa, important, i que ell i, i el president i part del Consell sí que saben el que és aquesta tarea, la quantitat de jugadors que ha crescut València uh -huh. i tot això pues, va anar digerint i un professional com Emilio pues, ha deixat. Bueno, pues eh, el condol, per tant, per a tant la família d'ell com la, per a la gent de la Federació Valenciana de Futbol, que perdem, com deia Jaume, un gran treballador. Senyors, pues ja hem arrencat nosaltres, la temporada ja va arrencar el 22 eh, d'agost, i em de la impressió que la temporada ha arrencat una miqueta rarida. Jo no sé si és per tot el que ha passat aquest estiu, eh, que és molt, que és molt, però sé que el València s'ha classificat per a Champions. Però tot i així hi ha un rum-rum en el carrer, una... no sé com, com dir-ho exactament, no sé si dir un descontent, tampoc és un descontent ja, però sí que n'hi ha una podem dir predisposició al descontent no sé si, si, la, si el terme és correcte hi ha com una predisposició al descontent que a mi me preocupa. No sé com ho veieu, Jaume, que té molta sociologia futbolera ja viscuda en els seus ossos i en el seu cos. No sé com ho viu Pablo, que és més jove, com ho viu Salva. Bueno, jo crec que han passat coses molt importants, no? I d'alguna manera la gent ha passat un any molt especial en el qual s'ha lograt algo importantíssim i vital i que hagués sigut un desastre si no s'hagués aconseguit, que és classificar-nos per la Champions, la Champió, però també és cert que dins de la institució pues, ha hagut uns canvis molt importants des de la figura del president, des del director deportiu junt al seu equip, Fabián Ayala i tots els que componien el, en el fons algú que tots pensa que l'afició estava molt content de la seva llavor i clar, tots dos passos condueixen a que la gent pues, se, se queda expectant i ja segur les circumstàncies de que s'ha aconseguit atravegar el eh, classificat se per la Champions, que té molt de mèrit, però, sin embargo, pues, en Lliga, d'alguna manera, quan vèrem els sorteig, tots pensàvem que n'hi havia ahir una quantitat de punts seguidets, i a la veritat no s'ha produït a Xina. Entonces, tot això ha valgut de que la gent que estava un poquet expectant s'ha pues, ficat molt nerviosa, eh, al marge de que són dos partits i, i esperàvem guanyar-los però no s'han guanyat, no? Uh mhm. -huh. Però també hi ha que valorar molt en l'haver de l'entrenador que s'ha classificat per la Champions i que això era el que se li demanava però que, que ha que classificar-se, eh? perquè l'equip que hemos tingut pensa que tenen una mo molt mala sort, però, sin embargo, en el camp pues, se li va superar. Per tant, crec que el públic està nerviós, però n'hi ha moltes coses i, de fet, estem començant també. Entonces, el que tenim que tratar és que no junta el pànic i altra vegada anar a la senda de, de lo positiu i que l'afició se motive, jo crec que en un altre tratarà de dur l'equip per la senda, perquè és que ara comencem a, a pensar el que hem que fer. El que hem de fer és que el València és un candidat a tot, no té que rendir-se de res, per tant, en aquesta situació estem. Mira, eh, fan una... Pablo, que és un oient, eh? eh Twitter habitualment, com sempre, al voltant de les 12 i mitja, vos tiren les respostes que han arribat, però Pablo fa una doble lectura que yo considero muy interesante. Eh, Pablo, que es arroba en dos tweets. Uno, hay una anticipación del fracaso por lo mucho que sufrimos habitualmente. Pues sí, pues a eso estaba refiriendo un poquito la gente está... Y un alta que digo otro factor que veo en la gente, referencia a la negatividad que tenía en el carrer, es que veo que hay miedo de que el Mentes nos engañen. Referencia también a todo el que ha pasado este testigo yo creo que, bueno, eh, en relación a, la senda del equipo ya... Ya los primeros partidos, hablaba después de la retransmisión del partido contra el Deportivo de La Coruña, que cómo cambió la sensación de la, de la afición pocos días antes el equipo conseguía la clasificación a la Champions y el éxtasis era total. Y después del Deportivo de La Coruña parece que, la afición vivió completamente lo opuesto y el sentimiento era de pesimismo. Yo creo que, ya dije que ni una cosa ni la otra, pero sí que creo que toda acción tiene su reacción y la acción en este caso fue un mal mercado de fichajes por parte del Valencia, una mala planificación de la temporada. Creo que, que no se acertaron en los refuerzos, porque como, como, bien has repetido tú en varias ocasiones, fueron fichajes, no refuerzos. Creo que en, ningún momento la plantilla es más fuerte que la temporada pasada. Sí, yo creo que ya refuerzos al final. Sí. que se refuerza eh, a Abdenur. yo yo tengo ganas de volver de Santos. Yo creo que, no hay ninguna duda de que la pareja central es titular es Abdenur Mustafi. No tengo duda tampoco. Creo además que si todo va bien, me sabe mal por, el futbolista, pero yo una pareja central es nunca me gusta tocarla y si funcionan no daría minutos al suplente, es mi opinión. Creo que, son los que, los que tienen que jugar los dos titulares, pero sí que creo que en el centro del campo ha faltado planificación. En los hombres de banda tú traes a varios futbolistas, como por ejemplo puede ser el caso de Bakali y le desconvocas en repetidas ocasiones y sin embargo das confianza a futbolistas que, que a veces verles jugar te preguntas el por qué tiene tantos minutos como puede ser el caso de Rodrigo. Entonces creo que sí que el pesimismo en la afición va por la senda de que no entienden varias cosas eh, sobre el terreno de juego, pero creo que también va porque ves rivales como Atlético de Madrid o Sevilla, que son los que a priori tienen que luchar contigo por entrar en Champions, que tal vez están un peldaño por encima de ti en estos momentos. Yo estoy de acuerdo en el que ha comentado Jaume, en el que acaba de comentar eh, de eh, Pablo y en lo oyente, Lo de la anticipación del, del fracas, eh, probablemente es algo muy muy arrelat en, en, el, en el Valencia. Y después, lo que está claro, Manolo, es que eh, efectivamente la gente eh, te por del que puga hacer eh, l'IM así dos temporadas, eh, fundamentalmente respecte a si va a arrancar y cuándo van a arrancar les obres del, de l'estadi, si arrencaran algun dia, eh, si l'IM les encetarà o abans d'encetar-les eh, se n'anirà. Hi ha certa desconfiança i cert recel en la gent, i hi ha molta gent que ironitza respecte a quan se n'anirà l'IM o a quin futbolista vendrà al València eh, quan acabe la pròxima eh, temporada. Jo crec que tot això ho alimenta eh, la deu de Salvo en, en el mes de juny en les acaballes de la passada temporada. A hores d'ara el aficionat no se identifica Esteu d'acord, perdoneu-me, eh, esteu eh, d'acord en que més que la Déu de Salvo, la manera de produir-se la Déu de Salvo que és eh, per una lluita de poder, vull dir, Nuno vol ser el que mane, punt i final, i així no està res, i, i Salvo sense Rufete i no en tenia el València. Eh, sa història que en el factor de la equació, en el factor principal de la equació ja ha desaparegut Salvo, fa que molta gent que abans tenia una fe seca i e il·limitada en l'IM Total. ja no tinga tanta fe en l'IM? Bueno, això és un problema de relevo. Totalment. I, i se produeix un relevo que normalment la gent no pensava per fetge que fora, no? Això, això no té discussió. Uh mhm. -huh. Entonces se produeix tal falta d'enganxe, de, diguem, en la continuïtat, perquè tots recordareu que quan Peter Lim se fa càrrec del València, eh, d'alguna manera entraràs triomfal, Bestial. recolzat totalment per, pel president, uh mhm. -huh. i entonces la gent s'identifica en el projecte d'Amadeo Salvo i unix el d'ell al responsable nou que va tindre el poder i la, i la posició del club, no? Entonces, ese relevo se produeix molt bé, la gent se comporta d'una manera genial, entonces, si s'ho dona compte, la gent torna a anar local futbol i el seu projecte de, de Peter Lim el fa seu. Uh mhm. -huh. Quan se produeix, diguem, la, la fallida eixida, en aquest cas, del president i també de eh, l'home que ell confiava tècnicament, i no perquè fora el responsable per a d'ell de totes les decisions que ja en tenia, que és el que jo dit sempre de caza major i caza menor, s'anava a produir. Però ell sí que confiava, per lo menos, que diu de la seva potestat lo que és la cantera, lo que és l'acadèmia. La, eh? Pensava que mínimament ell tenia que tindre aquesta responsabilitat, uh mhm. -huh. perquè, a més, confiava i s'ha demostrat que en els fets que ho feren molt bé. Per tant, eh, eixa línia a la gent estava il·lusionada per ahir. Entonces, d'alguna manera se trenca, se trenca la figura del president, que ja no, d'alguna manera no salvaguarda a Peter Lim, se trenca també la il·lusió de la gent que estava vent el treball de la part tècnica en l'acadèmia, que també se trunca, i a partir d'ahir, pues, lògicament, igual que, que en uno se queda soles en una tasca molt àmplia, molt més àmplia de la que tenia, a més capacitat de responsabilitat, més capacitat de, de responsabilitat en quant si les coses van bé o van mal. O sigui, si van les coses bé, tindrà més glòria, si van mal, tindrà més, més gent en contra. I al final de tot, doncs, lògicament, hi ha un divorci que quan damunt un partit que se deu de guanyar i que pot passar de 10 viatges, pues passar uno, pues desencadena un poquet de dubte en la gent i, i n'hi ha un moment que la gent, el eh, lo que passa és que s'ha quedat un poquet parat i ha començat a, a dir serà això el que esperem o s'ha equivocat, ara la gent el que vol és que... Ah, té dubtes que abans no els tenia. Que no els tenia. Entonces el que vol és que, verdament, i jo crec que té que ser Xina, eh, Peter Lin doni un pas endavant, que és el responsable màxim, i aposte pa, en la gent que diga, això és Xina, i és el projecte, no, no un por que això no va canviar, jo vaig a complir els compromisos, però té que tirar pas endavant. no pot deixar la cosa que per si mateixa se resolga, perquè si no seria un fracàs. Eh, un, per exemple, una opinió del carrer. Eh, enguany, eh, com dic sempre, el, el Twitter va i mitja, però enguany anem a... Si estem, eh, esteu tuitejant sobre el que estem en aquell moment parlant pues, i creguem que la vostra opinió pot eh, eh, influir en el debat o pot aportar alguna cosa al debat, la llegirem, com per exemple, és el cas de Jorge Klim, arroba Jorge Klim, que diu Limi Méndez li han posat la guillotina al colla en una amb la deu de Salvo i Rufete. Falta director tècnic. No, no és entrenador. Jo crec que ara mateix i si és el pensament del carrer. Jo és que este creo... tuit, en 140 caràcters, acaba de reflectir fidelmente el que pensa el valencianista de Apeu. Yo es que creo que la gente o el las dudas de, la afición del Valencia eh, por el adiós de Salvo no es, no es por el adiós de Salvo, es por el cómo se produjo. Creo que, que Salvo algún día se iría del Valencia con la llegada de Lim, era un proceso que todo el mundo esperábamos, pero creo que hay un futbolista que nunca ha vestido la camiseta del Valencia que curiosamente va a pasar la historia, que creo que es Rodrigo Cayo. O sea, el cómo hay un pulso en una semana. ¿Qué pasa al voltán del fichaje de Rodrigo Cayo? Esa semana, cómo se enteran por medio de un comunicado del club, cómo se enteran eh, que, bueno, salvo que no quiere firmar los documentos eh, del fichaje, cuando normalmente hasta ese momento estaba firmando todos los fichajes, eh, le gustaran mucho o no, creo que eso demostraba que era un pulso innecesario por una parte, por la parte de Lim, por la parte de, no de Lim, sino de Méndez y todo lo que, lo que envuelve a Méndez. Creo que ese descontento es lógico. Ahora bien, creo que el momento actual ya no va a solucionar, o en este momento es imposible solucionar el pasado y creo que toca remar todos juntos y creo que Nuno ya tiene suficiente con hacer de entrenador cuando a veces no le llega para hacer de entrenador como para eh, ponerse en otras tareas. <laughs> Hombre. Cuidado. <laughs> Vas a dar una maldad, No es no es eh? me lo han dicho Eh, y una persona Uno uno aspira a ser Mourinho y cara no ni Nicaranca. Bueno, pero yo es que creo que la... Que la... No es megua la maldad, Te eh? la sentida y la di. Però s'apunta molt cap en Nuno, però jo no sé per què s'apunta cap en Nuno en lloc d'apuntar cap a Peter Lim, que és qui per més aquesta situació. Vull dir, Nuno és un soldat. Nuno farà, per fidelitat i per amistat, el que li diguen Mendes i... I Lim. I Lim. A partir d'ahir la gent o l'agrada apunta cap en Nuno. Per què apunten cap en Nuno? Si el culpable o el responsable, si és que hi ha un culpable, ojo, o un responsable, pues és el propietari que és el que permet aquestes coses. O és que Peter Lim és tonto, o no pinta fava i, i, i fa el que vol eh, Nuno, no. És Peter Lim que pren les decisions aconsellat en major o menor mesura, no ho sé, ho desconec, crec que ningú ho sap, uh -huh. eh, per Mendes. Però Nuno, Nuno és un soldat de Gestifute i és un soldat de Peter Lim. Igual que jo sóc empleat d'esta empresa i si demà tinc que presentar l'informatiu, presentaré l'informatiu. Pues Nuno fa el mateix. Tu, en enguany, si tu vas a ser mànager i entrenador i no fa de categoria, lo que tu digues, a manar. Ja està. No, jo vull que simplement eh, complementar el que diu ell en quant a la responsabilitat, que quan tu eres capità, pues, tens el eh, càrrec té una companyia. Si a tu t'ascendixen i donen un regiment, lògicament la teva responsabilitat superior, augmenta. Superior, clar. Per tant, ell també té la part aliquota en quant a que té més responsabilitat, té més responsabilitat ante, el que ha dit antes. Està molt ben per part de, de Jaume, al qual li vaig fer una pregunta, ara després eh, sentirem com el primer dia, primera volta que Nuno xafa Mestalla amistós de presentació contra la Roma, Xiulits. Jaume va viure una cosa semblant en les seues carns i jo vull saber si aquests xiulits són reversibles o una volta més tard ja llegar a la de llegar a la directa i te fica en el punt de mira, la cosa ja té una tornada enrere. I crec que d'això Jaume Ortí es pot il·lustrar i molt. 12 i 17. Fem una pausa per a la públic. Vos recordo la pregunta que estem fent en el Twitter, arroba esports 97 nit. Alinearíeu ja Abdenur dissabte a Gijón o encara es pronte, perquè com a molt completarà 5 entrenaments amb els seus companys. 12 i 17 una pausa y tornem fins a la una de la matinada. En tornat en una temporada, Así, en Sports 97 nit, en la 97.7 Radio. En Dormitienda amplían su promoción con los mejores precios del verano, pero solo 15 días. Colchones al 60% y todas sus bases y divanes a mitad de precio. Solo 15 días. Y con Dormitienda, sí, transporte, financiación y retirada del producto gratis. Así sí los libros, los zapatos y, el chándal. Y encima también necesito un portátil. No le des más vueltas. Para la vuelta al cole, escoge Milar. Escoge el mejor precio. En Milar, ahora un portátil HP por solo 279 euros con antivirus gratis y 12 meses sin intereses. Milar, haciendo grandes ofertas, somos los primeros. Semana Santa. Semana Blanca. Ah, <laughs> Semana fantástica. Semana azul de Ford. Hay muchos tipos de semanas, pero como la semana azul de Ford, pocas. Del 5 al 19 de septiembre, aprovechate de hasta un 30% de descuento en la gama Ford y no pagues cuotas hasta 2016. Condiciones en Ford.es. Teletaxi 96 357 1313. Reserva tu taxi también en teletaxivalencia.com o desde tu smartphone con la app Taxi Descárgatela ya desde el Play Store. Teletaxi 96 357 1313. Tu taxi. ¿Conoces el carburante autogás? ¿Cómo? Sí, Autogas, la alternativa a los carburantes tradicionales. Un sistema fácil y rápido de instalar en tu vehículo. ¿Qué ventajas tiene? Hasta un ahorro del 40% sobre el coste del carburante, un mantenimiento más sencillo y además contamina menos. ¿Y dónde lo instalan? En talleres Taxco, Polígono Vara de Cuar frente a ITV, con la garantía de gasmoción. Más información en taxco.es. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. Mm. Les 12 i 19, i el nostre Twitter continua rebent les vostres opinions, eh? Ara de seguida eh, les llegim, eh, tant de lo que estiguem parlant com de la pregunta de la nit i la d'esta nit per arrencar temporada la segona en esports d'un 90 nit fins a la 1 de la matinada. La pregunta que estem fent és si alinearíeu ja Abdenur el eh, diumenge en Gijón. Serà la pregunta que farem aproximadament després de la pausa de mitja als nostres eh, conductors. Però deia, eh, primer dia que en un 8 fa Mestalla, pretemporada temporada de Roma, no ha fet ni la primera alineació xiulada al cantó. Mestalla reba una xiulada Nuno Espíritu Santo. I després, en el partit contra el Deportivo de la Coruña, més enllà de l'alineació que té la marinera, eh, fonamentalment en el últim canvi, en el canvi on lleva Paco Alcácer, perdó, eh, Negredo del camp per a treure Paco Alcácer, la xiulada torna a ser sonora i monumental. Així n'hi ha una persona ...después de la primera Liga de Benítez, la, del 2001-2002, si no recuerdo malamente, sí, 2001-2002, y s'estiu, eh, en el 2002, Jaume Ortiz, és el 2002 o és el Do... No, és, és la temporada que acaba que no guanyem la Lliga. En efecte, la de mig. La de mig. Quan se presentem, que al final d'eixa temporada és quan se guanya tot, diguem, dins d'eixa temporada. És cert, és cert. Eh, perquè l'estiu anterior jo crec que havies dit una frase que, que tu veiem per allà, sí. algo així, com que hem guanyat la Lliga, que se reforcen els altres. Exacte. Val? Sí, però... Jaume Ortiz eh, va al camp a fer el tradicional discurs que feien els presidents, se va llevar des d'aquell dia, eh, hem estat allà i la xiula que li peguen a Jaume Ortí eh, la famosa frase de afició deixeu-me parlar que no hi hagué manera, Jaume no, no, no pràcticament no deixarem eh, parlar el que tenim que veure és que, si recordeu estigueren dos mesos eh, particularment la premsa que fa el seu treball uh mhm. -huh diguent i, i fixant de que realment el València no s'ha reforçat i és de veres, se fitxaven dos o tres jugadors. Arribaren al final eh, Oliveira i, Oliveira, i el, el el, el, el, el Sí, i a, i a última hora vaig, me pareix que va vindre també el del, el del Villarreal. Jorge, Jorge López, Jorge. correcte, sí senyor. I la veritat és no, que després d'un any molt complicat, que no, clar, no repetirem els títols, perquè no, no va passar, se uh va unir a presentació, però la gent pues, estava calenta. Uh <laughs> -huh. Tu també saps que en un moment donat l'entrenador també ens ha ajudat poquet quan digué que comprar una làmpara i donar una la o un sofà. en totes aquestes coses, al final, la persona que hi ahí, i sí que teniu que saber que des de Manuel Llorente hasta a qualsevol persona del Consell va dir Jaime, és una locura així d'ahir perquè l'ambient està preconcebit perquè n'hi hagi el que passa, no? i jo les digui a ells que nosaltres també allà per donar la cara i si la gent volia tampoc pensava que fora tant però bueno <laughs> si la gent volia expressar per, per descomptat per covardia no la va ser i la veritat és que començar la cosa començaren a, agarrar en a gust un poquet i, i jo dic deixeu-me parlar per lo menos, si no ve manera, al final jo vaig dir, bueno, pues deixeu-me per lo menos que a final de temporada juguem, mm. perquè avui no se pot jugar. Correcte. I va donar les circumstàncies que a final de la temporada pues, va ser en quant a la història de València... Amb la més coses, gran. La que més coses aconseguiren i, claro, després d'això la pròxima temporada ja, quan se presentaren ja, jo no vull així, dic, ara no, ara sí que no isc. I a partir d'entonces, <laughs> jo crec que no així ningú. No, no, no, és de veres. A partir d'ahir ja, la, la, la cosa se lleva de mig. La pregunta que te vull fer, eh, Jaume, quan Mestalla agarra eixa senda del xiulit, sí. predeterminat, perquè són xiulits predeterminats... Sí, això t'anava a dir-ho ara. Igual que és de nul el dia de la Roma, això és reversible o una no. volta ja hem entrat ahí... No, no, no. Jo tingui aquest dia i ha dit que no tingui ningú problema més en aquesta temporada, perquè a més les fes denoten que van anar fenomenal. Entonces la gent, quan... També és cert que normalment en les presentacions va gent atípica, això sí. no vol dir que tinguen raó o no, però que no va la, els clàssics abonats. No són els clàssics. A partir d'aquest moment, pues, lo, lo de sempre, pues, les coses començaran a funcionar bé, la temporada mm. fa fenomenal i van ser glòs i violes. Vull dir que en aquest <laughs> sentit pense que, que, la, que de demostrar que si les coses es reverteixen, mm. pues, el que tens que, que fer és això, sí, aguantar el moment i donar la cara, i a partir d'ahir, pues, si tens l'oportunitat, com se va demostrar, de que les coses se podien digerir, i no és que se digerien, que es queden molt bé, entonces, xapó, però que aguantar en moment difícil que la gent expressa i si quan no està d'acord amb tu, i això ho han fet en entrenadors també, que després ens han guanyat títols, també han tingut el moment oportú de que els han xiulat i han demanat també que canviaren i, i d'alguna manera el Consell Ixe, en les tres ocasions i en les tres entrenadors que tingué, uh mhm. -huh. van seguir confiant i les coses es queden bé i acabaren el seu, per lo menos les temporades no se va cessar ningú entrenador. Mirant o tenint en compte lo bé i lo rodat i lo positiu, el positivisme que hi havia en el carrer ara fa un any, acaben els partits, Nuno Ixia aplaudia la graderia, la graderia li tornava l'aplaudiment a Nuno, eh, el fet de... Eh, Lo de guanyar en el Madrigal i convocar a la gent convocar a la gent, Mestalla, correcte. Que va, la gent va respondre, eh? Tot aquest caldo de cultiu... I Ixa comunió que havia. I Ixa comunió que hi havia, perquè l'any passat anava tot molt bé, molt rodat, eh, ha fet que un no pregunte eh, pensava que se li havia acceptat abans de temps, és a dir, s'ha vist fort abans de, abans de temps, no? que a lo millor si no n'haguera mesurat que la graderia anava a encaixar tan malament eh, el eh, desenllaç final de la batalla Nuno Rufete, perquè era una batalla Nuno Rufete, bàsicament. Mm. Eh, si ell pensara com està a la grada o com va reaccionar al carrer, a lo millor, si l'hem passat que ha tingut algun toc seriós d'atenció, se ho haguera pensat dos voltes, o no volia fer lo que ha fet está en el seu manual estilo estilo ho he voltes, que el seu ídolo es Mourinho, que la seva guía y la seva yume es Mourinho, y que en paterna de malnom le digo en eh? eh ninguno lo dirá, pero claro, que lo diga ya sé que está mort en paterna, pero pero el malnom és Ixe. ¿sabéis ¿Se eh, sabéis más a base de temps el, el, entrenador? Yo creo que, que él no habría cambiado, por mucho que él supiera el desenlace, no habría cambiado los hechos. Yo creo que él habría decidido lo mismo. Eso sí, creo que eh, la liga portuguesa a veces exige menos, eh, o <laughs> el Río Ave en este caso, exige menos que el Valencia o que Mestalla. Creo que, quien en Mestalla los resultados importan y mucho. También el cómo se consiguen las cosas. Eh, al final el fútbol son resultados. Estoy seguro que ahora el Valencia encadena cinco victorias seguidas con otro juego o con otras decisiones desde el área técnica y Mestalla sabe valorar lo que se hace desde el banquillo. Es decir, si los cambios que se ven desde la grada al final el entrenador los hace también o entiende que eso es lo que necesita el equipo, la grada va a apoyar. Eh, yo solo quiero recordar 2014, enero, febrero de 2014, eh, otra grada parecida en este caso a, la de Mestalla, muy exigente como es el Sánchez Pijuán, pitaba partido sí, partido también a Unai Emery. Al final de la 2014, Unai Emery consigue la Europa League. Y hoy es venerado en toda Sevilla. Al final, el fútbol son los resultados. el fútbol es que entre la pelota. Si se va lo que tú dices, pero que es el fútbol, si se va lo de enviar no entra, ara mateix Unai estaria probablement pegant un en segona divisió. Sí. Molt probablement, o un equip molt fluix de primera. És així, no? És així, no? O buscant-se la vida en Turquia, o... Totalment. I ese valor li canvia la vida a Unai. Mm. I al València. I al, Valen I al València. No saben que haver sigut aquell València. Encara que jo, a la mm. llarga, crec que va fer més bé que mal el fet de no arribar a aquella final d'Europa de, de sí. però això ja és futbol ficció estem, estem en, en la manera de procedir de l'entrenador, en aquest cas eh, Pablo té la teoria que Nuno volia fer això independentment de quina sigui l'acceptació en la grada, perquè en el seu manual, en el seu llibre d'estil, en, la en el seu modus operandi, tenint en compte que la seva guia és Mourinho... Claro, que hizo Mourinho cuando llega al Madrid? Carregarse a Valdano. Tirar a Valdano. ¿Qué hace Mourinho en su última etapa cuando llega al Chelsea? intentar tirar al director deportivo del Chelsea. Al final, eh, ¿y quién es el que está detrás de Mourinho también? Aunque Mourinho tiene suficiente carácter para decir por sí mismo, pero ¿quién está detrás de Mourinho? Jorge Méndez. Pues entonces creo que, que las matemáticas al final, si uno uno es dos, <laughs> al final esto es así. Salva, ¿tú penses que llegarà actuat igual en saber la reacció de la graderia? Se sent molt fort eh, perquè va percebre una bona empatia amb la graderia al principi de l'any passat i perquè té el padrino que té? ha patinat. Jo crec que ja està fort des del primer dia que arriba a València, Manolo. Per què? Ah. Perquè I tan fort se carrega el que hi havia. Perquè <laughs> que hi havia. sap que si les coses li van mal, pues, eh, a partir d'ahí cobrarà el seu finiquito i el van a col·locar en altre, en altre club que maneje o que controle uh mhm. -huh. Jorge Méndez. Per tant, és el tio, jo crec que és el tio més tranquil del món. Jo fora Nuno avui en dia, jo seria el tio més tranquil del món. Estaria més tranquil que un AK. Per què? Perquè a mi me tiren al carrer, Y tú eres el mismo representante que manejes el fútbol internacional que a ser fortuna en mí que va a ser el teu primer traspas 300 kilos, recorde al Endoiro. Al, Endoiro, al Deportivo de La Coruña y que a partir de, bueno, pues con esta piedra edificaste tu iglesia, <laughs> pues tú me vas a colocar a mí en el Mónaco, en el City en el United, Voy a decir, yo, me tranquil que un aca, Manolo, Y Nuno está más tranquil que un aca. Si les coge el Isenbe, perfecto, que no, pues ya sepa lo que es esposa se n'anirà, se n'anirà bé, indemnitzat, perfecte, i altre gran club europeu que maneje Mendes sense problemes. Les eh, 12 i mitja anem a fer una pausa per a la Publi. En tornar hi ha dos temes dels quals eh, un vos estic preguntat i altre ja m'he arribat eh, a un altre tuit que m'estem preguntant, que són els packs de la Champions, que de moment només s'han retirat 11.000, 11.000 i pico. Eh, crec que són dos temes importants per a parlar en tornar de la pausa. 12 i mitja, pausa per a la publicitat, en tornar el Twitter, arroba esports 97 nit. Alinearíeu ja Abdenur de cara al partit de dissabte en Gijón, però que de qualsevol manera podeu o voleu preguntar o opinar de qualsevol altra cosa, el Twitter està obert, arroba esports 97 nit, arroba esports 97 nit, i està tan obert que en tornada de la pausa el llegim, vinga. ¿Aún sin bomba de agua en su comunidad? ¿No se enciende el calentador por falta de presión? Bombas Arroyo tiene la solución. Somos una empresa valenciana joven y dinámica, especialista en instalación, reparación y mantenimiento de grupos de presión comunitarios. Disponemos de la última tecnología en bombas totalmente silenciosas y financiamos su instalación en cómodos plazos. Llámenos al 960-613-913 o visítenos en bombasarroyo.es. Le asesoraremos sin compromiso. Perto, su concesionario Peyote en Torrentisilla cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. Satisferto. Perto, patrocinador de los goles del Valencia Club de Fútbol en la 97.7 Radio. Ferto, su concesionario Peyote en Torrentisilla. Rompe con la rutina. 15 biodías a 15 euros. Y aprovecha para descubrir el nuevo restaurante Biopark Café con un 15% de descuento. Solo en Biopark. La nueva forma de reestrenar coches se llama Proa Ocasión. Proa Ocasión es tu nueva tienda multimarca con los mejores vehículos seminuevos, 100% garantizados, con la mayor variedad para que encuentres el coche que mejor se adapta a ti. Solo en septiembre, Renault Captur TC del 2013 por 13.500 euros o financialo por solo 260 euros al mes. Nos encontrarás en pista de silla 44, Masanasa, Autovía de Alicante, salida 10. Teletaxi 96 357 1313. Reserva tu taxi también en teletaxivalencia.com o desde tu smartphone con la app Taxi Click. Descárgatela ya desde el Play Store. Teletaxi 96 357 1313. Tu taxi. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural Artesanas con pipas del arte. Tu snack de horno. Esports 97 NIT. El teu equip. La teua ràdio. 12.72, estem fent la pregunta que, eh, de què faríeu amb Abdenur. Eh, ha entrenat avui, com a molt competirà, 5 entrenaments amb l'equip, eh, i vos preguntem si ja l'alinearíeu per a Gijón o no. I, per exemple, eh, hi ha avui molts temes barrejats, perquè entre la tornada a l'hora i mitja, etc etc. eh, Nissan Bacalli en diu «Sois muy grandes», referència a la tornada del, del programa. Víctor Vargas diu «Según como usted de forma, lleva mucho tiempo parado». Eh, diu... Abdenur? Sí. Como un cano Ahora te preguntaré. Como un cano, Manolo. que <laughs> Pero la pregunta de Víctor Vargas es, ¿Cuándo te tu duparat? A banda de un cano? Está como un cano de artillería. ¿Cómo le llamaste tú el día de, del Vin De Fast and the Furious. Fast and Furious. No, no, eh, no. no el, nombre era... Dominic Toretto. Dominic Toretto. Dominic Toretto. Eh, un que sin con un impresentable yo solo sé que no sé nada. Por cierto, Pablo, manda un saludo a tus antiguos compañeros de Dominicas. Pues un saludo para mis <laughs> antiguos compañeros de dominicas. No sé quién es, quién es. Eh, eh, Signacom, un impresentable. Pues un saludo para todos ellos. Ya, y me encargaré de saber quién es. <laughs> José Vicente García Arabio, que Win no me saluda desde el altre costado de la radio porque está siendo altos, pero también opina. Y diu, si físicamente está bien, yo lo pondría cuanto antes se acomode con Mustafi, mejor para el Valencia. Eh, Chen, que eh, diu que es ganas de sentirnos, diu Jorge Krim. Diu que vaig agafant forma y guanyant-se amestalla... Mestalla. Necessitem il·lusió ya... Chafacharcos diu, por fin habéis vuelto. Eh, Pablo diu, yo lo alinearía ya que a Bezo lo veo muy frágil. Chafacharcos diu, Abdenur está al 100%. La defensa estos partidos no lo ha hecho mal. Eh, mes, eh, pero así, diu, eh, se la jugó y le salió bien. Referencia a Gallat, tendríamos que haber sido más listos y haber mantenido a Juan Bernat. Tendríamos la mejor banda izquierda de Europa. eh, perquè vos recordem que Gallà ha sigut protagonista de la nostra primera mitja hora. Diu VCF Collonut, jo el provaria un, ja un partit a Gijón, exigent però no en excés, és l'ideal per a que vaig acoplant-se i integrant-se. Eh, més, eh, per exemple, a veure la gent per així que diu sobre més temes, Rafael Montaner que diu eh, emocionat de sentir un jugador del València parlar en valencià, gràcies José Luis Gallà per tot el que ens dones i a Esports 90 no sentit, pues, a vosaltres per estar ahí Eh, diu, el gol del Deport falla Bezo i el gol del Mónaco en Mestalla també. És un flan. Eh, Peix Orient ens introdueix un dels temes dels quals anem a parlar ara. Eh, pot ser que només han venut poc més de 11.000 packs per a la Champions? Més. Supertes Gallà diu el dubte que hem sorgit és com serà capaç de gestionar tres competicions en el mateix equip que l'any passat no pogué amb dos, veurem. Eh, Ivan Montegudo diu que ell s'hi alinearia a Abdenur, eh, mes eh, Perasidio, Jesús F. López, pesimismo con el trabajo de Nuno y desconfianza con Méndez, JMS Dewitt, Diu para mí, Lim, ok, pero Nuno es una manzana podrida para el club, Lim debió imponerle a salvo y Nuno a entrenar. Si Nuno está, espera que vol Lim. Aaron Cano diu, Nuno ha a ser tribunero conoce en el poble de Mestalla. Jorge diu, yo lo pondría referencia a Abdenur la segunda parte para que se adapte poco a poco, depende cómo vaya el siguiente partido titular o no. M. Faust, que diu, per suposat que sí, ja està més que preparat, referència a Abdenur. Álvaro, que diu, no me gusta cómo están manejando el club Nuno y Méndez. Alfonso Aguilera diu que ell pensa que el discurs del que estàvem parlant ara se donà en la 2000-2003. Eh, diu Pedro Simó, ¿Cuántos abonados han sacado el pack de Champions? Pues aproximadament 11.300 està el tema per ahí. Borde diu, sí pessimisme perquè els dos partits de Lliga han sigut una castanya, ja estem com sempre. Mon pare té la teoria de Nuno Ninot. Miguel Ballester diu, jo crec que l'alineació tindria que fer Iker Jiménez perquè és l'amante de lo desconocido. Un beso des de Mallorca, pues un beso per a tu, amic, des de allà. Chema Pons diu, lo de los pases Champions és la segunda vez que meten la pata, no aprenden. Juan Carlos Díaz, Abdenur titular, ja tenemos que confiar en él. Joan Enric diu, jo vaig xiular a Xavi Ortí perquè me vengueren per taquilla dos centades de tribuna inexistents i potser un palco en la meva dona prenyà. I... <laughs> de tot, coixes tenen que haver de tots els colors. Eh, Pedro Simó diu Em, eh, sector 354, 17 central, fila 6, zona privilegiada, suban un 30%. Estafa, no se ve la banda, pero esto que es? Y eh, que diu que pucha a un palco de, pero de prensa que se estaba abans. Arroba Sports, 90 los de Twitter, ya heu tornat a opinar. estoy contentísimo de que tingau eh, l'oportunitat de continuar intercanviant les, nostres les vostres opinions amb nosaltres. Com vos hem dit, eh, de la pregunta que fem cada nit, però que de qualsevol cosa que estiguem parlant, teniu veu i vot, perquè eh, hem llegit ja dos tuits al principi del programa de dos persones que estaven opinant al voltant de les coses, i fins i tot d'algun tema que ens heu proposat com el tema del Pa de Champions, que ara parlarem però el tema que avui donava pas al Twitter és el que hem eh, proposat als nostres oients és Abdenur, avui ha entrenat me diuen que entrenament molt normal Folga ja me diu que està eh, com una... com ha dit? Com una moto? Com un canó. Com un canó. Eh, el central és el que ha de comandar la defensa. Imagina que en aquest cas a principi serà Mustafi, però bueno... Eh, amb el problema que té Nuno de cara al dissabte, que és la lateral dret, que ja veurem com arriba i si arriba, i dos, el tema dels porters, tema del qual també crec que hem d'acabar parlant d'una manera o d'una altra. Senyors, li donaríeu ja la responsabilitat a Imen Abdenur o encara penseu que mm, en sí que entrenaments pot ser algo prematura la seva entrada en inicial? Bueno, dispare. jo d'entrar, home, el València està en una situació que sí, que, que pareix ser que seria lo, lo, lo idíl·lic, però també n'hi ha una cosa que és molt important, i jo fiqué una a favor i una contra. Una, per a mi que la posició de defensa pot ser eh, físicament més digerible que, per exemple, si fora un centrocampista, però també entenc que, que igual estem parlant d'algo que volem, però que la física, que en aquest cas té que ser tant el metge com els preparadors físics, aconsellem de la ment si veuen situació per estar, a, no dic al 100%, però almenys en una quantitat de percentatge adequada i que no siga una locura el que, o jugar-se més allà del riesgo que, que deuen de jugar-se. Senyors. Jo crec que va jugar Abdenur, va jugar l'altre dia 90 minuts en, en Túnez, en Tunísia, contra, contra l'Iberia. És cert que fins a arribar a aquest partit portava molt de temps sense competir, perquè bueno, ja sabeu tots que va declarar-se en rebeldia eh, en el Mónaco, però hi ha una realitat per al partit del Molinón, i és que el València va exigit perquè necessita eh, vèncer després de lo que va ocórrer davant el Deportivo i davant el Rayo eh, Vallecano no comptes amb el teu porter titular és a dir, va jugar Joel o va jugar Jaume que ja veurem vull dir, la porteria ja va molt exigida eh, Cancelo ja la parlem si vols arriba xustetet i probablement el forcen per a poder estar en banda dreta després de la bobada que va fer Barragán davant el, el Deportivo i si sumem totes aquestes eh, contingències jo crec que Nuno està obligat a, alinearà Abdenur, perquè en el moment parla el futbolista, el futbolista li va dir que està en condicions, i perquè Bezo, com ha recordat un oient, eh, també va errar l'altre dia davant del Deportivo de la, de la Coruña. Així que mm, ja va eh, obligat en porteria, va obligat en el lateral dret. Si tens un central de jerarquia important, jo crec que Nuno va comptar amb ell des, de, des del minut 0 del, del Molinón. Yo no veo ningún motivo para no contar con Abdenur el, en Gijón. Yo creo que debe jugar. Eh, ya lo comentábamos cuando el Valencia tenía interés en él, en el que, no jugaba en el Mónaco o no entrenaba con el Mónaco, alegando una lesión, pero era una lesión inexistente, es decir, él estaba en plenas condiciones. Estaba frente a un Otamendi. Sí. <laughs> Eh, engañarse. Sí. Eh, entonces yo creo que debe jugar, eh, sobre todo porque creo que Bezo es también algo injusto con Bezo eh, en algunos momentos, pero ha fallado. Me sabe mal por él porque creo que sí que ha intentado dar la cara siempre y creo que, ha rendido a un nivel óptimo en ocasiones, pero creo que el partido del Deportivo de La Coruña no está fino. El partido del Mónaco, eh, creo que también el gol, ese despeje dudoso, eh, también tiene mucho que ver Bezo. Entonces yo creo que tú siempre tienes que jugar con los mejores. si está para entrenar un día, dos o tres, yo creo que en el fútbol eh, entenderte con tu compañero tampoco cuesta tanto. Sí que es cierto que algunos aspectos tácticos puede pasar factura, pero creo que siendo el mejor central que tienes en tu plantilla, aunque lleve cinco días en el equipo, tiene que jugar en Gijón porque llevas dos puntos de seis posibles. Señor Ortiz. Yo lo de mejor central lo tiene que demostrar. Yo creo que Mustafi está a un nivel que el mejor, me refiero... Ah, de los... vale, me, gusta el matiz porque si no... Yo... No, no, no, de los que podrían entrar en esa posición. Sí, uno, es el, uno es el que puede jugar porque está jugando y después de los dos, pues me imagino que tendrá más garantía este jugador que, el otro que vino, que Santos. Por lo tanto, dadas las, las noticias que decís vosotros que lo tenía contra Liberia estuvo relativamente bien, pues como aquel ya ha jugado un partido, pues es mucho más de no haber jugado. Junto con los entrenamientos lo que yo decía antes, que la parte física se puede un poquito compensar con que es juega de central y eso, pues de alguna manera, no, hace falta tener el 100%, pero sí el 90% en la parte física. Sí, no, y sobre todo porque eh, el Sporting de Gijón ya ha demostrado los dos partidos de liga que es un equipo complicado es un equipo. Que, exige mucho en el aspecto físico. Es, e, un, equipo. No ves nombres que te conozcas, pero mm. a mí los equipos que, que juegan como equipos me, me inspira mucho respeto. pero tanto, sí, el, mayor mayor Por per de, de osmosis, Es de la cantidad de horas que pasa al costado es Es folgado <laughs> Tampoco te cregues Porque el búnker de Paterra, Manolo, ya Cada volta es es sí, de, del día a día Eh? Que es tipo Hungría, no? Sí, sí, sí, no, Eh, Manolo ha de comprar un dron per a deixar-me-lo i eh? jo me l'emporte a Paterna si sí, xocaran els drons per ahí pues una càmera o algo perquè si no, tants. cada volta no bueno és, és, complica complicat veure coses eh, anava a dir una burrada M'has dit nonòleg, m'has dit nonòleg. Sí, t'he dit nonòleg. Sí. Per, per, vull dir, de tots els que estem en, en, en esta taula ara mateix assentats, per qüestió d'osmosis encara que farà, vull dir, el tio que més coneix la, metodo la metodologia de treball de l'entrenador, perquè és el que més entra, entra mensajes a vist del eres tu. Eh, tu penses que va actuar com a titular? Més de lo que tu faries, ell, tu penses que és que ara pel cap d'un no passa el fet de que el 2 al 23 estiga entre els 11 escollits d'inici el dissabte en Gijón? A veure, no s'obliden tampoc de que va arribar abans que Abdenur el 3 entrant a la plantilla que és Adelan Santos. Adelan Santos. Qui és... està entrenant molt bé, me conten. Sí, que porta avantatge respecte a Abdenur en el... En el temps. En el temps, perquè, bueno, porta una setmana eh, treballant amb, amb l'equip, cosa que Abdenur a conseqüència del compromís a la seva selecció pues, eh, pues ha perdut però <clears throat> Bezo no va jugar i a partir d'ahir és cert eh, o Abdenur o Aderlan Santos però tenint en compte que l'entitat d'Abdenur és superior a la d'Aderlan Santos i tot el que hem comentat abans jo crec que jugarà eh, Abdenur jo crec que poniendo a Aderlan Santos pierdes un futbolista per al resto de la temporada o sea, pierdes a Rubén Bezo O sea, porque tú lo matas directamente. Tú a un futbolista... Si que si de Nur, un él, entiende, Él entiende que es el fichaje galáctico para esa posición. Él entiende que es eh, un futbolista que ya ha jugado Champions, que ha llegado a cuartos de final de la Champions, que en el Mónaco, en un Mónaco de mucho dinero, de un magnate ruso, era una de las piezas importantes, pero a Deslan Santos, es que para mí, y, y, ya me mojé cuando, cuando llegó, como se confirmó el fichaje, para mí es un central óptimo, pero si yo quiero llegar lejos en Champions, si yo quiero llegar no a grandes central. cosas en, en, Liga, para mí no es pero esa duda no, no puede haberla. Dos, porque... dos dubtes que, que ens eh, diu la gent, i anem a respondre després de la públic, estem ja en, en I45. José Vicente García Rabio, que ens, ens fa una pregunta per el Twitter, encara que la podia fer així, però la volgut fer per el Twitter. Si no debuta contra el Gijón, seria mejor que debutara contra el Zenit? Crec que és una bona pregunta. Sí. I dos, Espi, que ens diu des que es un tema que Dub Folgado y para allá no estaba esperada, estaba pegando pegant-li tranquil que esta nit ho descarta ¿Descartáis que juegue con tres centrales? Si Cancelo va justo, sería una opción. Esta opción y les altres después de la pausa. Ferto, su concesionario Peyote en Torrentisilla cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. Satisferto. Ferto, patrocinador de los goles del Valencia Club de Fútbol en la 97.7 Radio. Ferto, su concesionario Peyote en Torrent y Silla. Los libros, los zapatos <laughs> y, el chándal. Y encima también necesita un portátil. Uf. No le des más vueltas. Para la vuelta al cole, escoge Milar. Escoge el mejor precio. En Milar, ahora un portátil HP por solo 279 euros con antivirus gratis y 12 meses sin intereses. Milar, haciendo grandes ofertas, somos los primeros. Teletaxi 96 357 1313. Reserva tu taxi también en teletaxivalencia.com o desde tu smartphone con la app Taxi Click. Descárgatela ya desde el Play Store. Teletaxi 96 357 1313. Tu taxi. Semana Santa. Semana Blanca. Ah. Semana Fantástica. Semana Azul de Ford. Hay muchos tipos de semanas, pero como la Semana Azul de Ford, pocas. Del 5 al 19 de septiembre, aprovechate de hasta un 30% de descuento en la gama Ford y no pagues cuotas hasta 2016. Condiciones en Ford.es. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas del arte. Tu snack de horno. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. Continuem parlant de... i xerrant de futbol amb el micro apagat. Això sona... Clar. Estem entrenant, sí. Clar, este... <laughs> Part... Dos mesos en el micro apagat, en quan les obres d'una miqueta... Primer primer uh! programa... Tienen que agarrar fondo. Igual que, le, que estén parlando del central, nosotros de Mojatos también. Que para, fondo. Para, tratar Correcte, de entender, para tratar de entender a Nuno, sí. tenemos que gastar todos los minutos posibles. Eso también es una, mira, es una buena lectura. No había caigut, pero sí. Eh, anem al tema del que parlarem. Folgado, mm, vens d'espai i me dius Cancelo arriba molt xusetet si arriba. No descarte tres centrals. Home, és, jo crec que és eh, un pensament eh, tenint en compte que Barragana està sancionat, que Cancelo està recuperant-se d'un trencament, eh, microtrencament eh, fibrilar i que la informació que tenim és que d'arriba a l'arriba molt justet i que probablement eh, jugue pues, eh, forçat pues a partir d'ahir l'altra pos possibilitat, si no juga eh, Cancelo en una defensa convencional de, de 4, pues és eh, passar a defensa de, de 3 i alinear tres centrals en un sistema que durant eh, certs partits de la temporada passada, el València de Nuno, li va anar, li va anar bé. Clar, a partir d'ahir, amb l'arribada d'Aderlan Santos, Aldenur, etc., la possibilitat de, de Mustafi, que és titular, Orban, Ai, pues, clar, ja fiquem a treballar a un clar, altre lío més. Entra Orban també en Issa, en Issa es que Quiniela, Issa Quiniela de l'11, i l'11 se, se complica també. Jo crec que enguany Orban només entra per les possibilitats de lateral. Sí, sí, sí. centrals crec que enguany de sí, central... Però te, sí, no sí, estem sí. parlant de, del cas d'ara, eh? Però escolta'm una cosa, vas a jugar en dos centrals que acaben d'arribar, de tres... Sí, això és el que m'he dit. Però, torna a la pregunta que ha fet José Vicente, què fem? El fem debutar el dia del Zenit? bueno, el día del Cenil ya tensa Barragán, ya no, cae ya no defensa de 3 No corre ah, central. No, ya lo que voy es, eh, lo comentábamos fuera de micro, ¿quién va como interior diestro? Porque... Ya te lo he dicho yo. Carrilero, buen día. Chaume, comentaba fuera de micro. Carrilero. ¿Lateral o interior? Carrilero, carrilero. Como carrilero. O sea, como carrilero. Ah, en la defensa de tres vos. En la defensa de tres, en el 3-5-2, uno sería... Feguli Claro. Yo es que creo que ahí entonces el Valencia pierde pierde intención en ataque. Yo creo que <coughs> no mejora en combinación en el centro del campo porque lo que tiene Feguli es explosividad de los últimos metros. Él creo que no está tan capacitado técnicamente como el nombre que ha dicho Chaume. Yo creo que, que Bacali sí que es mejor técnicamente que Feguli, pero teniendo en cuenta que eh, has eh, optado por no darle ninguna confianza, dudo mucho que le pongas de titular en, en Gijón entonces creo que en un 3-5-2, Feguli como, como carrilero, a mí me genera dudas. Sobre todo por lo que hemos dicho antes. El Sporting repasa de yo la alineación de Ipurúa de la temporada pasada, que no sé qué va a jugar de, en la derecha Arranca, cree que arranca Barragán en Barragán un y, y Y Piatti. Hmm. Crec que arranca Isina, eh, si Barragán no recuerdo malamente. Sí, raó, Barragán que es el mismo que contra el Real Madrid, que jugó Barragán y Piatti, se lesionó Piatti y entró Gallá. Exacto. Y, y afortunadamente salió muy bien. Eh, va, a ser de, va de categoría, entonces un eh, canvi... Se ha salido que aún está ahí jugando Gallá. Correcte. Eh, és, és, una, una situació... Se mos queda el tintero perquè mos en un minut i tots no mos dona temps. Igual és un tema per demà. Sí, el porter. Eh, tema porter i tema Feguli. Eh, acaba de dir, i jo a Pablo el respecte molt, i sobretot els seus coneixements de futbol internacional, perquè en té a cabassos, diu, Bacali és millor que Feguli. Molt tindrà que fer Bacali, no, perquè que jo que Feguli no continua sent el jugador més infravalorat per part de l'afició del no València. Estem parlant d'això, eh? Estem parlant de... Sí, sí, sí, sí. Partit... sí que tenim jugar contra, contra l'Sporting. Jo no tinc dubte. I pensant, jo no en aquest cas... Jo no tinc dubte. En, en una, defensa de... de 5, en una defensa de 5, Fegulí li toca actuar com a lateral, no tinc dubte que ho faré. Però és que el eh, que jo entenc és que tens un jugador que sols pot jugar en Lliga uh -huh. i que tu al dimarts següent tens el partit que, que tens. Bacali. I tu, el eh, que no estem després però, Fegulí, però, però, però Fegulí el tens que tindre... Però Bacali no defensar. No, no, no. no. Jo, jo, creo que Bacali defendería más que Feguli. ¿Penses que defendería más que Feguli? Yo creo, en el PSV Eindhoven, de hecho, en, sus inicios, era un futbolista que el, entrenador, incluso la, afición del PSV, le destacaban el que era un futbolista muy técnico, capaz de jugar en un 4-3-3 pero ayudar mucho al centro del campo y a la defensa eh, y, llegar incluso a, su propia área para él subir el balón. Entonces yo creo que ahí sí que lo haría bien. El problema está en que eh, no sé hasta qué punto llevaría bien la presión que le ha metido Nuno en el cuerpo. Pero, pero eso por terminar, eh, creo que es importante que si Fegolí, pero a mí la idea no es que no xugues, al contrari, simplemente es que el tens que guardar eh, en terciopelo porque el partit de la Champions claro. tu el vas a utilitzar, però este no, yo no voy a utilizarlo en Liga. ¿Y qui voy a utilitzar en Liga? Un jugador que sols pot jugar a Lliga i que per les componentes tècniques i físiques pense que és un jugador que mos aniria molt aquest partit. Per què? Perquè el Sporting és un equip que és molt equip, és un equip molt treballat, però té les seves limitacions i tot és que ficar-li fantasia i aquest jugador te la pot donar. Bueno, pues eh, això és el la locuració que estem fent al voltant de l'11 eh... no percam de vista el mes que li espera al València sí, quants partits són? set partits la setmana que ve i... tres partits, partits, i... tres dies i mm. com enguany Nuno, que no ho sabem, tenir la Champions, tracte o maneje el tema de les rotacions, eh? Vull dir, aquesta és altra incògnita que podem resoldre quan coneguem la formació del Molidón. Es que, Salva, Són moltes cuando, coses, eh? quan hablas de rotacions yo creo que, que entonces, ya tirar la vista atrás al verano, creo que eh, vuelve todo mucho más grave, porque creo que el equipo carece de de mucho, de la posibilidad de hacer rotaciones en muchos puestos. Pero es porque no lo hay. Bueno, davante, que... davante el Deportivo va a hacer rotaciones, ¿no? Sí, pero ¿cómo salió? Bueno, pero va a hacer rotaciones o no. Sí, sí, pero, yo no el problema está en, que tú puedes hacer rotaciones, pero vas a ir perdiendo puntos. es que yo no discutís que Yo te di que ya eh, Seth en 21 días quedaba ante el Deport. No sé por qué. No sé por qué Nuno va a rotar y a partir de no sé si va a ser una probatura, pero a lo que ella espera que siga el mes... Y, per tant tingueix de respecte a com uno en cuenta enguany la exigencia de la Champions. Para mí tú puedes rotar en, en muchos puestos eh, en los jugadores de, las bandas, pero yo creo que Negredo al nivel que está no entendería que fuera suplente, no entendería que jugara Alcácer. Eh, para mí el equipo le sentó mejor el High Fuego Enzo Pérez en muchos partidos. Eh, yo creo que esos dos tienen que jugar juntos Y otra posición es que no entendería, por ejemplo, que quitara a Gallá para darle descanso para Champions y meter a Orban. Ese tipo de cambios yo no los entendería. No, no, però si no parlen de si el sentens no. o no, jo tampoc, però que, que no sé el que va fer el tècnic. Ens queden 5 minuts, no arriba. Senyors, tema PAC Champions. Moltíssima gent se'ns ha dels preus, també gent que diu que és Champions s'ha de pagar. Jo eh, vull donar sempre eixida les opinions, però la realitat és que a dia d'avui ho dic perquè jo en el seu dia, el primer dia que el València posava a la venda les entrades davant del Mónaco, hi hagués po poca expectació aquí. És, és veritat que la gent, conforme eh, han arribat allà al partit, ha tenint ganes i va plenar tampoc va plenar la graderia perquè després en, en la graderia se veien espais però bueno, se va penjar el noi en localitats possiblement la revenda va fer el seu agost però bueno, este és altre tema eh, i avui el mateix no és el primer dia però sí podem dir que finalitzat el termini per a que els abonats tiren els seus packs 11.000 me semblen pocs bueno, pues, ja, i jo recordo, perdona, sí, sí. perdona Jaume i, i ja que vos, vos deixo la paraula eh, el passe més cobrar l'entrada en Champions més ara el preu del pack mon pare en Pau Descansa tenia un dit molt valencià que era que a l'amic i a la burra no convé cansar-los mai i me dóna la impressió de que el València ha acabat perquè hi ha una evidència setembre, tornada del col·legi les butxaquetes no estan plenes, s'ha pagat a bé les vacances, no tot el món té un sou com per a poder gastar-se el que li està demanant el València a la seva afició. Jo que, que, i, crec, que I que ahir, igual que per a mi és una errada, i continue dient, tot i, i com estiguem estallat, que era una errada cobrar-li a la gent l'entrada al dia de la prèvia, des del club me digui, és es que sempre s'ha cobrat la prèvia. Bueno, en efecte. I també sempre s'havia pogut informar a les assemblees fins que se va decidir que no a les assemblees. Clar, igual Val? que diu que sí, se pot dir que no. Correcte. Però jo tinc una ja idea que crec que, bueno, jo penso que seria acceptable sí, sí, sí. i seria eh, positiva per a que el camp se plenara, que és comprar el PAC que ven el València al preu que el ven, uh -huh. amb una salvetat de que si el València se classifica per la següent ronda, uh mhm. -huh. és que hagin comprat el PAC entren de baix en la ronda. I entonces tenen el prèmit junten l'equip per aconseguir-ho. No és mala idea, eh? És una bona idea. Té, té moltes aristes per limar. Aristes no, és té... que tu vas a fer doble recaudació que este partit segur. L'avantatge de que l'altre eh? Uh mm. -huh. la gent ja té el premi, entonces va motivar i, i teòricament l'eliminatòria del València tenim que tratar d'aconseguir-ho, faltaria més. Pensa que seria un premi els que vagin a, al paquet. I més tenint en compte que el València, en el plan en el que està, si tú en la siguiente ronda te toca un Chelsea o te toca un City, te, van a poner las entradas. tienes un premio. A, 80 euros. Bueno, pero es que tú, la gente ya la has premiado. Claro, claro. Por eso, va a llenar. por eso creo que es vas a idea. recaudar lo de aquel día, lo vas a recaudar seguro. ¿eh? Ahora, tú después tienes, hombre, faltaría más. Pero tú seguro que tienes la recaudación de los dos partidos ya. Y ese partido que te interesa es tenerlo lleno. Sí, sí, por eso creo que es buena idea. Folgado, ¿tú Yo, cómo veus? Demà podem parlar del tema, Manolo, però quan sí. se va signar el contracte de compra-venda del, del València, uh -huh. se va posar eh, que ja ven, el València tenia que traure 19 milions d'euros en concepte dels passes de temporada. Pues potser antes, però si la gent no compra, no traus 19 milions de Lliga i ve de Champions o combinant les dos. Uh -huh. Jo crec que aquesta és la resposta a lo que se va signar amb, amb Bankia, en el... Pues per aquest camí... No en el moment se va signar aquest contracte. Pues per aquest camí no els vas a... Hay que ficar la i al final lograr l'objectiu. Per aquest camí no els vas a recaptar, eh? I sobretot, i sobretot el camp. 10,1 milions d'euros. Salva, i que la gent vaig al camp és molt important. Senyores i senyors, anem a anar tancant uh, la paleta per el dia d'avui. Hem tornat fins a la 1 de la matinada. Jo crec que la primera tertúlia ha estat més que sucosa eh, amb les nostres contertúlies en el dia d'avui agraint la presència a José Vicente García Lario, que com vulguis ja saps on tens eh, ta casa. Està al costat. Està al costat. Bobina, 5 minuts arriba. I tu sí, Volveré. Tornaràs. Com a... T'ho agrairem i estaràs com, com, jo, com, com MacArthur. Volveré. Que és un honor que en aquesta segona temporada continua amb nosaltres Don Jaume Ortí. Sempre serà per nosaltres Don Jaume Ortí. Jaume Agraït per la renovació. Encara que avui ha viscut un episodi de Cazadores de Tormentas. Sí, no? Sí. Anava, era com l'episodi de la Pantera Rosa que va un núvol davant de la, davant de la Pantera Rosa perseguint-lo. Pues això és el que li ha passat a Jan Ortiz, que ha vingut des del sud i duia el núvol damunt de, del cotxe. Mereix el tema acostumats a que m'afloga. En efecte, ese és el tema. Pablo, gràcies. Un placer, un plaer siempre. siempre eh, nostre. Folgado tuyo, de se veiem, val? Así estaré, Manolo. Sí, senyor. Senyores i senyors, moltíssimes gràcies com tot, eh, per tot, per el recolzament. Esperem que siga com a mínim igual en esta segona temporada que avui hem estat de manera definitiva, ja amb tot per davant. Sí que, com m'agrada dir, ja sabeu, revisió a les 5 i mitja de la matinada i, com m'agrada dir, ja sabeu, acaba Esports 97, comença la nit. Gràcies, adeu i fins demà. Codo a codo intentando reaccionar y riendo como locos al instante de cualquiera que se atreva La 97.7 Radio. La 97.7 Radio. Hablando en plata, soñando en oro, subiendo al cielo, bajando al moro, es pirata con rosa. Cuento ve a un funeral y cuatro bodas me burlé en la cara.